بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند لي ندى الصليت كتاب حق الزوجين haki za wanandoa kitabu cha al-allama al-sheikh al-doktor الشيخ الدكتور سليمان بن al الله hafidhahu Allah ta'ala wa ووفقه tulishilia mara mwisho ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi Dhulqa'ida 1445 sawa sawa na 25 Mayu 2024 tulishiria ukurasa wa 17 kabla ya mwisho kwa leo tutaanza biidhnillahil karim min haqi zawjaini inda alkhitba. Anasema Sheikh hafidhahu llahu taala wawafaqahu, min haqi zawjaini inda alkhitba, miongoni mwa haki za wanandoa wawili, mume mtarajiwa na mke mtarajiwa, inda alkhitba, wakati wa kosa الصدق وبيان ma fi الزوجين asidqu ni wao kuwa wakweli wawe na sifa ya ukweli asidq wa bayanu na kubainisha ma fi zawjaini yale yaliyopo kwa hawa watarajiwa wawili hawa wanandoa watarajiwa wawe wa kweli na wabainishi mimma yuhtaju ila bayanihi fi nikahi miongoni mwa yale ambayo yanahitajika fi nikahi ila bayanihi fi nikahi kuyabainisha katika ndoa wawe wa kweli wabainishe yale yanayohitajika bayana yake yawe wazi fi nikahi katika ndoa kwa maana ikitokea mathalan mtarajiwa hajui kupika aseme kumwambia mwenzake ikiwa mathalan mathalan hajui kupika eh, bibi harusi mtarajiwa basi alibainisha hilo kwa mwenzake kwamba mimi bwana umri wangu wote niliotumia masomoni mimi sijui kukanda mandazi wala sijui kupika chapati kwa kama utanivumilia ndani ya miezi mitatu nikaenda kwenye kozi maalumishi baada ya ndoa yetu ahlan wa sahla niko tayari abainishi huu ni mfano kadhalika kijana wakiainishie mwenzake niko hivi bwana siku moja moja hupitiwa nikakojewa kitandani anamwambia mwenzake kwa uwazi kabisa anasema فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ikiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam anasema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa albay'ani muuza na mnunuzi bay'ani hao muuzaji na mwenye kununua wamekutanishwa kwenye albay' biashara albayani muuza na mnunuzi khiyari wapo katika khiyari ya kupitisha biashara yao au kuisitisha ma lam yatafarraqa muda wa kuwa hawajafarikiana kwa maana hawajaachana kwa miili yao kutoka kwenye eneo ambalo eh, wamelitumia kufungamanisha biashara yao dukani hajatoka ofisini hajatoka kweli ameshasaini lakini yeye akawa amesaini akapigiwa simu na ndugu yake vipi ah, ndio nilikuwa niko hapa nafanya manunuzi ya chombo cha moto ah basi acha kimeshapatikana mjomba ameshajitolea kile chombo cha cha moto bure tumeshasaidi pale muda wa kuwa tuko pale pale hatujaachana eh, tupo kwenye khiyarul majlis khiyarul majlis tunaruhusika kiislamu kuivunja ile biashara e bwana eh, basi basi nipe hela zangu hii katasi hii chane tu ina shida chani sasa tusha saini hapa ndio lakini bado bado tuko sijaondoka sijakupa mgongo bado tuko hapa hapa tuue biashara basi nashukuru bwana kwa msaada wako wanaruhusiwa kulifanya hili muda wa kuwa hawajaachana pale albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa kama watasema kweli kila mmoja akawa ni mkweli kwenye ile biashara ah mwenye pesa yake akawa mkweli e bwana mimi sina zaidi ya hela kiwango changu cha mwisho nilichokuwa nacho ni hichi nilichokwambia hapa nimebakisha nauli tu ya kupanda daladala hii ya mwisho hela zangu ni hizi akawa mkweli na yule kadhalika akawa mkweli mwenye bidhaa yake fa in sadaqa kama watama mnunuzi na muuzaji yule akawa mkweli katika yale yanayofungamana na mali na pesa aliyokuwa nayo na yule akawa mkweli katika kile kinachouzwa anaweza kama mnunuzi mwongo anakuja anatafuta kiwanja anasema wallahi iki kiwanja hakina maslahi yoyote na mimi mimi nimekuja kutafuta kiwanja kwa ajili yanataka kujenga msikiti leo ni muislamu wewe si muislamu eh usijenga msikiti kiwanja cha msikiti hiki ah, kama cha msikiti basi nimetoa nusu ya ile gharama ilikuwa na kuuzia milioni sita iki kiwanja 50 kwa lakini nitakuuzia milioni tatu tu, hiyo nyingine nimeitoa, nimeitasaddaq Au anakuja kwa lugha kwamba hii ardhi tunataka tujenge kituo cha mayatima, au ardhi hii tunaitafuta kwa muda mrefu kwa ajili ya tunataka tujenge madrasa eh, sijenge nyumba yangu mimi kwamba labda ukanipandisha bei au ukanipa bei kubwa. Ni madarasa tu ambayo wewe mtoto wako pia atasoma na mimi mtoto wangu atasoma ah, kama ni madrasa basi nipe milioni mbili tu basi turudishe gharama tu za mambo ya upimaji na vitu kama hivyo basi lakini akawa muongo baada ya kuuziwa anakuja kujenga nyumba yake ya kuishi kashauziwa wameshasaidishana jambo limekwisha baina yao muongo fa in sadaqa kama watasema kweli wabayana na wakabainisha ukabainisha aibu iliyopo kwenye bidhaa hii simu haikai na chaji uzie lakini hii simu haikai na chaji ukweli wa mambo kwamba hii simu haikai na chaji inaweza kukuandikia full na ukatumia dakika mbili na kuandikia low battery jambo la kawaida kwa hiyo una khiari bwana kuchukua akabainisha kwa kadhalika akawa mwenye binti yake au binti mwenyewe akajibainishia hali yake mimi mgonjwa na maradhi fulani kwenye mwili wangu sawa wamenipenda kwa uzuri wangu lakini na kasoro hii na hii kasoro mimi ni mwingi wa kupandwa na ghadhabu kitu kidogo na kasirika kwa kama utanioa uelewe kwamba nina ila hii hii ni ila yangu akajibainisha utaweza kuona na mimi kweli kwa hali hii sitaki niolewe leo niachwe kesho kwa hiyo ndio maana nakubainishia nina hili nina hili na nina hili Sheikh ameweka hii hadithi hata kama inahusiana na masala ya biashara lakini baadhi ya ahlulilmi wanasema inaingizwa hii hadithi kwenye miamalat kwa sampuli zake iwe kwenye aria iwe kwenye wadia iwe kwenye nikah inachukua nafasi kadhalika ya hadithi anasema wabayana na wakabainisha kile ambacho kwamba yatakikana kuwekwa wazi katika aibu iliyokuwepo anasema burika lahuma fi bai'ihima watabarikiwa katika biashara yao itakuwa na manufaa makubwa kabisa kwa ukweli na ubainifu burika lahuma fi bai'ihima watabarikiwa katika biashara yao yule atabarikiwa kwenye kiasi cha pesa alichochukua na yule atabarikiwa kwenye bidhaa aliyonunua kwa sababu walikuwa ni wakweli wakabainisha wa inkadhaba wakatama na kama wataongopa wakadanganya wakatama na wakaficha aibu fiche. Akhi mmoja siku ya Jumanne iliyopita baada darsa ya al-maghrib wal-isha na Sayyid Rishad anaambia wasadhi mimi nakumbuka nilioa kumwambia ndio anaambia nimemwacha yule mwanamke sikukana kwa nini anaambia walinifanyia khiana hawakunibainishia mambo mengi. Nimemuona mwanamke katika uzuri wake na muonekano wake, nikafurahishwa naye, nikapendezwa naye, nikampelekea posa, nikamuoa. Lakini kumbe ile mwanamke bwana ana mashetani makali makubwa. Sikuishi na raha kwenye ndoa yangu. Mimi ni kwenye visomo na kurudi, kwenda kuvisomoni na kurudi. Mara yatulia mara anachauka. Raha ile ndoa kwamba nimeoa nitulizane haipo hawakuniambia jambo hili, ndo imekufa. Kwa nini? Walikosa wale bayani kubainisha. Kadhalika kijana mwingine katika wanafunzi alimeoa sehemu fulani, nipata mtoto mmoja sasa, lakini amemwacha huyo mwanamke. Nini? Ana kifafa, anaanguka alafu hawakumwambia kaweza akatoka akaanguka barazani kabisa kwa zile nguo majibabu nini yote tafrani hawakumwambia amemwacha kwa nini yanatokea haya watu hawabainishi yani mtu bora umwambie iko hivi huyu amuoe kwa ridhaa yake kama inshallah natawakkal ala Allah tutafanya asbab za kisheria sawa yakun khairi Allah akamponya huyu kuuma nini kuugua kitu cha kawaida sehemu katika maisha yetu akamuoa ila hali anajua ana madhila gani yanayomsumbua hii ni mifano hai ambayo nimekumbuka katika masaili na mengineyo anasema wa inkadhaba wa katama na kama wataongopa na wataficha aibu muhiqat barakatu bai'ihima itaondolewa baraka ya biashara yao haitakuwa na baraka hili limeingia katika haki za wanandoa wakati wa kosa pale tutakatukosane sasa kupeleka kosa ni kuoe kujibainishi uwe mkweli jibainishi hadithi amepokea alimamu imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Hakim ibn Hizam Abu Khalid radhiyallahu anhu sahaba pekee aliyezaliwa ndani ya tumbo la Al-Kaaba Hakim ibn Hizam ndani ya Al-Kaaba amezaliwa ameishi miaka 60 zama za jahiliya na miaka 60 ndani ya Uislamu kaishi miaka 120 nusu kwenye jahiliya nusu kwenye Uislamu Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu ndio mpokezi wa hadithi anasema Sheikh Ar-Ruhaili waffaqahu Allah idha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yaqulu hadha ikiwa mtume sallallahu alayhi wasallama analisema hili fi bai'i malin bimalin katika mauzo ya mali kwa mali mali kwa mali biashara ya mali kwa mali muawadhatul mali bil mali bigharad at-tamalluk ndio maana ya biashara nini maana biashara unasema muawadhatul mali bil mali ligharad at-tamalluk kubadilishana mali kwa mali kwa lengo la umiliki kwamba chukua hiyo iwe yako nipe hiyo iwe yangu hii ndio al anasema fama baluka ya abdallah unadhani litakuwaje jambo lako ewe Abdullah fi nikahi unasemaje kwenye ndoa alladhi huwa ishratun daima ndoa ambayo ni maisha ya milele ya kudumu la shaka hakuna shaka annahu yambaghi sidq wal bayan kwamba kwenye ndoa ndoa ni aula zaidi kuliko ni mali mali unaweza leo kesho eh ikaharibika lakini ndoa muktadha wake na dhumuni lake kwamba tunaoana tunasema tunaoana sisi kufa na kuzikana hatutarajii hatuoane ili tuachane hatuna ndoa hizo sisi hizo ndoa za kimutaa za kishia ndoa za kimikataba lakini mpaka umemposa binti ya watu kwamba huyu inshallah mke wangu fi dunya wal akhirah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliletewa picha ya bibi Aisha na Jibril alaihi salam imefunikwa kwenye kitambaa cha kijani akafungua akaoneshwa kabla hajamoa akaambiwa hadhihi zawjatu fi dunya wal akhirah huyo ni mwana ni mkeo duniani na akhera. Alafu akajakamua Aisha radhiallahu anha. Kwa sisi tunapowatafuta wenza wetu kwa udi na uvumba, namaanisha kwamba kwa jitihada zote, sio mambo ya kichawi la kwa udi na uvumba wanakusudia kwa, kwa jitihada zote, na tukawapata kwamba hawa ni wenza wetu kwenye maisha yetu haya, kwa uzima wetu, kwa ugonjwa wetu, ninacho Simba. Huyu biidhnillah atakuwa ni mwenza wangu kadhalika akhira. Kwa huyu kuna haki zaidi kujibainisha kwake na yeye kujibainisha kwako. Al-Allama Ibn Baz akisherehesha rahimahullah sahihi al-Bukhari kwenye hadithi tajwa hapo nyuma anasema wa hadha huwa al-wajib na jambo hili ndiyo jambo la wajibu fi jamii almuamalat katika miamala yote akasema mpaka akafikia kusema yakunu sadiqan mubayyina awe ni mkweli kwenye miamala mtu mubayyina mwenye kubainisha kasoro aibu dosari la ghasha asiwe mtu ghashash anafanya ghish wala khaina wala asiwe ni mfanya khiana hakadha fi nikah hili pia linaingia katika ndoa haya maneno ya al-allama Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi